بسم الله الرحمن الرحیم القصر درس امروز ما قصر هست تعریفه طرقه طرفاه 216 ابتدا میاد قصر رو تعریف میکنه بعدش میاد طرق قصر رو بیان میکنه که از چه طریقای شما قصر میکنی بعدش میاد دو طرف قصر رو یعنی مقصور و مقصور علیه میگه ابتدا به روی قواعد قاعده 57 کتاب القصر تخصیص امر به آخر به طریق مخصوص میفرماید قصر تخصیص دادن امری به امری دیگر با شیوه ای مخصوص آه این که من بیام معبود بودن و خاص کی کنم پروردگار عالم با شیوه ای مخصوص و شیوه رو هم بیان میکنه طرق القصر المشهورة اربعون طرق مشهور قصر چار تا می طرق مشهور قصر چند تا میباشند این المشهورتو صفت قصر نیست صفت طرق هستا القصر مضافون الهه المشهورتو صفت طرق هست طرق القصر المشهورتو این اربعو خبر هم هست طرق مبتدای پس طرق مشهور قصر چند تا هست؟ چهار تا یک النفی والاستثناء نفی و استثناء نفی مانند لا اله الا الله و هنا یکون المقصور علیه ما بعد عدات الاستثناء در این حالت مقصور علیه بعد از عدات استثناء قرار میگیره لا شاعر الا شوقی مقصور علیه بعد از چی قرار میگیره؟ بعد از الا بعد از عدات استثناء با طریق دیگر قصر با انما هست انما و یکون المقصور علیه مؤخرا وجوبا در این حالت مقصور علیه وجوبا مؤخر است در این حالت که با چی باشه؟ انما انما العطف بلا العطف بلا دقت داشته باش شیوه سوم داره توضیح میده میگه عطف دادن با وسیله چی؟ لا او بل یا بل او لاکن یا لاکن فان کان العطف بلا اگر عطف به وسیله لا بود فان کان العطف بلا اگر عطف به وسیله لا بود مانند الارض متحرکتون لا ثابته، کان المقصور علیه در این حالت مقصور علیه می باشد مقابلا لما بعدها مقابل ما بعد الله مقابل چی؟ و ان کان العطف ببل اگر عطف به وسیله بل بود اگر عطف به وسیله چی بود؟ او لكن یا به وسیله لکن اگر عطف به وسیله چی بود؟ اگر عطف به وسیله بل بود به وسیله چی بود؟ بل. یا به وسیله لاکن بود به وسیله چی بود؟ لاکن بود کان المقصور علیه ما بعدهما مقصور علیه ما بعدشونه مثل بله. متحرکتون و متحرکتون که ما بعد بلو چی اومده؟ لاکن اینو توضیح داد اما در لا چی گفته بود؟ بله متوجه شده اینو؟ بله. خب قاعده بعدی قاعده بعدی نه شیوه بعدی قصر شیوه بعدی چه؟ تقدیم ما حقه تأخیره تقدیم ما حقه التأخیر مقدم کردن آنچه که حقش تأخیره در جمله ما مثلا عامل اول میاد بعدش معمول ما اومدیم معمول و قبل از عامل آوردیم مانند که نعبدو نعبدو فعله عامله که مفعوله معموله حقش این بوده که بعدش بیاد ولی اینجا چه اومده؟ قبلش میگه این هم یکی از شیوه های چیه؟ قصره تقدیم و مقدم کردن ما حقه تأخیر آنچه که حقش این است که تاخیر بشه و هنا یکون المقصور علیه هو المقدم در این حالت مقصور علیه کدومه؟ اونیه که مقدمه بله در این حالت مقصور علیه اونیه که چیه؟ مقدمه ها ایاک نعبدو فقط شما را عبادت میکنیم شما را میشه مقصور علیه ایاک مقصومه مقصور عليه دیگه و هنا يكون المقصور عليه هو المقدم ایاک بله مقصور عليه دیگه 59 لكل قصر طرفان هر قصری دو طرف دارد مقصور و مقصور عليه موقعی که میگیم لا يفوز الا المجد آه یه طرفش فوزه یه طرفش مجد میدونی لا و الا رو بردار لا و الا رو بله لا اله الا الله اله میشه مقصور الله میشه مقصور علیه چون در این طریق از قصر گفته بود که اولی مقصوره و بعدی چیه؟ اونی که بعد از الا میاد مقصوره له اینا رو واضح توضیح داده خب ينقسم قاعده شسم کتاب ینقسم القصر به اعتبار طرفه قسمه قصر به اعتبار دو طرفش بر دو قسمه الف قصر صفت علی موصوف قصر صفت بر موصوف مانند لا رازق الا الله لا رازق الا الله اینجا ما صفتو که رازق باشه قصر بر کیش کردیم بر موصوف که اللهه لا رازق الا الله پس قصر صفت بر موصوف با قصر موصوف على صفت یا قصر موصوف بر چه؟ ما الله الا خالق ما الله الا در اینجا ما قصر کردیم مصوف رو بر چی؟ بر صفت حالا بیا در امثله قاعده ها رو اگر زیاد انسان مرور کنه تو ذهن میاد لا يفوز الا المجد رستگار نمیشه مگر فقط رستگ... مجد رستگار میشود اینجوری معنیش میکنیم ها چون در فارسی با فقط و بس و این چیزا دیگه قصر بیان میشه انما الحیات تعب جز این نیست که زندگانی رنج است اینجا با انما بود اونجا با نفی و استثناء بود الارض متحرکت لا ثابتتون زمین متحرک است نه ثابت خب اینجا با حرف عطف لا, لا. مل ارض ثابتتون بل متحرکتون زمین ثابت نیست بلکه چه هست متحرک است اینجا با حرف بله. بل پس الارض متحرکتون اینجا بعد از مقصور بعد از بل میاد در لاکن و بل بعد از چی میاد بل میاد در الا بعد از ادات استثنا می اومد مقصور علیه خب اینا رو گفت دیگه على الرجال العاملین نثنی اینجا شیوه قصر چه هست تقدیم آنچه که حقش تاخیر است على الرجال العاملین نثنی آقا اینجا عامل بله میبینیم که بعدش اومده معمول قبلش اومده لذا آنچه که حقش تأخیره جلوتر اومده پس این هم یکی شیوه های چیه؟ قصره شیوه هاش همینا هستن مشهورترین شیوه هاش همین چارتا هستن نفی و استثناء با انما با عطف دادن بر لا و بل و لکن و تقدیم آنچه که حقش تأخیر است خب اما یه تقسیم بندی دیگه هم داره تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي تقسيم قصر بحقيقي وإضافي القاعده 62 مين قاعده كتاب همین چیزو بیان میکنه يعني قسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين تقسيم میشد قصر به اعتبار حقیقت و واقعیت به دو قسم ها اگر من گفتم لا ما لا رازق الا الله لا رازق الا الله این حقیقیه این چیه؟ حقیقته اما اگر من گفتم لا کاتب الا زید این اضافیه چرا؟ چون من به نسبت افرادی اینو گفتم ولی در کل در عالم نویسندگاه دیگه وجود داره متوجه شدی؟ پس تقسیم میشه قصر به اعتبار حقیقت و واقع به دو قسم یک حقیقی حقیقی کدومه و هو الا يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع به يتعداه الى غيره اصلا حقیقی هست که مقصور مختص مقصور عليه هست بحسب حقیقت و واقعیت بگونه ای که در چیزای دیگه تعدی نمیکنه وجود نداره موقعی که میگن لا اله الا الله فقط الله که معبوده در افراد دیگه وجود نداره به شکل حقیقی متوجه شدی؟ یا موقعی که من مثلا میگم ما الله الا خالق خالق فقط کیه؟ این پس از نوع چه شد؟ قصر حقیقیه بله حقیقی واقعی بله اضافی نوع دومش اضافی هست و هو ما کان الاختصاص فيه بحسب الاضافه الى شيء معين اضافی آن است که اختصاص در اون به حسب, به حسب نسبت دادن به چیزی معین باشد نسبت دادن به چی؟ یک چیزی معین یک چیزی معین یعنی موقعی که من میگم لا ها ما محمدون الا رسول, این اضافیه چرا این اضافیه؟ به خاطر که رسولای دیگه ای وجود داشته به خاطر اینکه رسولای دیگه ای وجود داشته پس حقیقی و اضافیش هم بحث ساده ای بود حالا بیا روی امثله لا یروی مصر من الانهار الا نیلو آبیاری نمی کند آبیاری نمی کند مصر از نهرها جز جز نیل متوجه شدی؟ انما رازق الله فقط رازق کی هست؟ این دیگه حقیقیه نه؟ موساد لا یروی مصر من این دیگه قصری صفت بر موصوفه در اینجا بله موصوف یا انیل میشه بله کدوم یکی رو میگی؟ صفت بر موصوف دیگه بس انیل موصوف میشه درسته؟ بله بله خب انما الرازق الله این از جهت حقیقی و اضافی بودن چیه؟ حقیقی پس این دوتا لا یروی مصر من الانهار الا النیل و انما الرازق الله اینا حقیقی هستند اینا چه هستند؟ اما لا جواد الا علی بله یا انما حسن شجاعون این دوتا اضافی هستند یا اضافی و حقیقی است از زمان وجود خارجیش دیگه میفهمیم بله بله که آیا این این مقصوری که ما اومدیم برش قصرش کردیم آیا در دیگران وجود داره تعدی میکنه به دیگران یا نه اگر نکرد پس حقیقیه اگر کرد پس اضافی رازق بودن مختص کیه الله آیا در دیگران وجود داره نه پس این حقیقیه و اما کاتب بودن یا نمیدونم جواد بودن جواده زیادی ما داریم لا جواد الا علی لا جواد الا آیا داریم یا نداریم یا انما حسن شجاع آیا شجاع بودن فقط در حسنه نه دیگه پس بله اضافی و حقیقی از این زاویه پس این درس این چهار مثال آورده بود دوتاش برای حقیقی بودند و دوتای آخری هم برای اضافی